Specifičnosti poslanikovog životopisa Brojne su specifičnosti i obilježja poslanikovog salalahu alaihi veselem životopisa. Ispravno je reći da je svaki autor koji je pisao o poslanikovom životu iznio na izvjestan način, bilo djelimično ili detaljno, neke odlike poslanikovog životopisa. O tome je pisao i poznati savremeni sirijski učenjak, dr. Mustafa S. Sibai, u malom, ali veoma korisnom dijelu Poslanikov životni put, pouke i poruke. Zbog važnosti i sistematičnosti Es ovog pisanja, u nastavku donosimo siže njegovih razmišljanja. Prvo, poslanikov životopis ili sira najvjerodostojniji je izvještaj o životu jednog poslanika do nas je prenesen putem najvjerodostojnijih predaja. To nam omogućava da tačno i detaljno upoznamo poslanikov život i da raspoznamo ono što je tokom povijesti eventualno dodato njegovom životopisu. Općenito gledano, stepen vjerodostojnosti poslanikovog životopisa toliki je da ne ostavlja prostora sumnji što nije slučaj sa životopisima ranijih poslanika. Tako, na primjer, o Musa'u alihi selam imamo pouzdanih vijesti, ali su se one izmiješale sa židovskim izmišljotinama i izmjenama tako da se ne možemo s pouzdanjem osloniti na postojeći Tevrat, stari zavjet. Ako želimo rekonstruisati vjerodostojnu biografiju Musa alaihisselam, mnogi kritičari čak i na zapadu izražavaju otvorenu sumnju u neke knjige starog zavjeta. Neki od njih tvrde da pojedine knjige starog zavjeta nisu zabilježene za života Musa a.s., niti pak neposredno nakon njegove smrti, već mnogo kasnije, te da se ne zna njihov autor. To je samo po sebi dovoljno za osnovanu sumnju u autentičnost biografije Musa a.s. koju nam nudi Stari Zavjet. O autentičnosti onoga što se prenosi u biblijskim knjigama svjedoči i ovaj citat koji se nalazi u biblijskom priručniku u kojem stoji Biblija je istodobno i od Boga nadahnuto i potpuno ljudsko djelo. Činjenica da Bog govori izravno i jedinstveno kroz Bibliju ne svodi biblijske piste na obične pisače strojeve. Svaka je biblijska knjiga dokaz svoje ljudske povijesti. Pisti i redaktori nisu bili jednostavno pisači strojevi. Luka je pozorno prikupio materijal za svoja dva dijela, učinio je sve što je mogao da bi od njih načinio tačne izvještaje. Starozavjetni su pisti također pokazali smisao za odabiranje, ispuštajući sve ono što su smatrali nevažnim, koristeći ono što je bilo potrebno. Pavao je pisao svoje poslanice, imajući na umu posebne prilike. Postoji golema razlika u stilu Pavlova i Ivanova pisanja, kao što postoji razlika između pisanja Hošeje i Izaije. Ovo se može vidjeti u biblijskom priručniku Mala enciklopedija, priredili David i Pet Alexander. Duhovna stvarnost, Zagreb 1989. godine. Također na 69. stranici ovog istog biblijskog priručnika se veli Postoje brojna mjesta u Starom Zavjetu gdje je izvorni tekst nesiguran, pa se izdavač ili prevodilac mora odlučiti za ono što smatra najvjerojatnijim. Ako se imaju u vidu navedene činjenice, onda je jasno zašto se na osnovu postojećih biblijskih izvora ne može sa sigurnošću rekonstruisati slika onoga šta se tačno dešavalo u životu Božjih poslanika. Sličan problem je i sa životopisom Isaa selam. Evanđelja koja su danas priznata od strane crkve nisu zapisana za vrijeme života Isa a.s. već mnogo kasnije. Ta evanđelja su odabrana bez znanstvene studije između stotina evanđelja koja su tada bila u posjedu kršćana. Ni autorstvo tih evanđelja nije naučno utvrđeno, da bi ih čovjek mogao mirne savjesti prihvatiti. Također ta evanđelja ne sadrže neprekinuti lanac prenosilaca koji bi dosezao do autora. Uz to zapadni kritičari se razilaze kada su u pitanju imena nekih autora, ko su oni i u kojem stoljeću su živjeli. Sve to dovodi u sumnju autentičnost onoga što ta evanđelja u sebi sadrže. Ako je takva situacija s biografijama velikih poslanika, koji su ključne ličnosti najraširenijih religija u svijetu, logično je da životopisi osnivača drugih manjih religija i filozofskih pravaca, poput Bude, Konfučija i drugih, budu na manjem stepenu vjerodostojnosti. Predaje koje njihovi sljedbenici prenose o njima sa znanstvenog stajališta nemaju značajnije osnove. Radi se o predajama koje svećenici prenose jedni od drugih, pri čemu u svakoj generaciji bude pridodato nešto od praznovjerja i legendi koje zdrav razum, oslobođen vjerskog fanatizma, ne može prihvatiti. Tako dolazimo do spoznaje da je najvjerodostojnija i najpouzdanija biografija Biografija Muhammeda alejhi ve sellem. Drugo. Život Muhammeda alejhi ve sellem rasvjetljen je u svim njegovim fazama, od ženitbe oca Abdullaha, majkom Aminom, pa sve do smrti. Dijela koja tretiraju siru životopisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem nude detaljne podatke o poslanikovom rođenju, djetinstvu, mladosti, izvorima prihoda prije poslanstva, njegovim putovanjima van Meke i tako dalje. Od vremena kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počinje primati objavu, naša saznanja o njemu postaju još preciznija i detaljnija. Zbog toga su neki kritičari na zapadu rekli: Muhammed je jedina ličnost rođena pod svjetlošću sunca, aludirajući pritome na precizna saznanja o njegovom životnom putu od rođenja do smrti. Takvo što ne nalazimo u životopisima prijašnjih poslanika. O Musaovom, selam djetinstvu, mladosti i načinu života prije poslanstva ne znamo ništa, a tek nešto malo znamo o njemu nakon poslanstva, što nam ne daje potpunu sliku njegove ličnosti. Isti je slučaj i sa Isaom, selam. o čijem djetinstvu ne znamo ništa više od onoga što navode sadašnja evanđelja o njegovom ulasku u židovski hram, kada je raspravljao sa njihovim rabinima. To je jedini događaj koji se spominje iz njegovog djetinstva. O Isau, selam, poslije poslanstva, znamo samo ono što je najuže vezano za njegov misionarski rad, a vrlo malo znamo o tome kako je živio. Njegov životni put zastiru gusti oblaci magle. S druge strane pak kompletan životni put Muhammeda sallallahu alaihi vselem pomno je zabilježen i vjerodostojno prenesen. U njegovom životopisu iznose se ne samo detalji u vezi sa obredoslovljem i badetom, već i mnoge druge pojedinosti kao što su poslanikov izgled, ishrana, sjedenje, stajanje, spavanje, hodanje, odjeća, fizionomija, način izražavanja, i odnošenja prema porodici, komšijama, rodbini, prijateljima, neprijateljima i tako dalje. Šta više, ashabi drugovi Božijeg poslanika, koji nam prenose poslanikov životni put, toliko su išli u detalje da čak spominju i broj bijelih tlaka u poslanikovoj, salalahu alihi veselem, bradi i kosi. Treće. Sira Allahovog poslanika bilježi kazivanja o čovjeku kojeg je Allah uzvišeni počastio misijom poslanstva, ne pokušavajući ga izvući iz okvira njegove ljudske naravi, niti njegov život vezati za mitove. Ta sira poslaniku ne pripisuje u bilo kojoj mjeri svojstva božanstva. Kada se to uporedi sa onim što kršćani govore o Isusu, budisti o Budi i idolopoklonici o svojim božanstvima, očita je razlika između biografije Muhameda sallallahu i biografija spomenutih ličnosti. Posljedica toga je veoma slab uticaj tih ličnosti na društveni i privatni život njihovih sljedbenika. Pripisivanje božanske naravi Isusu i Budi čini ih nedostižnim uzorom za čovjeka u njegovom privatnom i javnom životu. Nasuprot tome, Muhammed sallallahu veselem ostaje realan ljudski uzor – ideal i najbolji primjer svakom ko želi živjeti sretno i pošteno, u dubini svoje duše, u porodici i društvu. Otuda Allah Đelešanuhu u svojoj knjizi poručuje Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Sura El Ahzab, 21. ajet. Četvrto. Poslanikov životopis obuhvata sve aspekte ljudskog života. Taj životopis nam kazuje o Muhammedu sallallahu alaihi veselem kao čestitom i povjerljivom mladiću prije nego li je i primio objavu. Zatim nam govori o misionaru koji traži najbolje metode pozivanja kako bi ono bilo prihvaćeno. Potom nas izvještava o njemu kao vladaru koji zavodi najpravednije i najefikasnije zakone u svojoj državi. U tom životopisu čitamo o nježnom mužu i osjećajnom ocu uzoritog ophođenja, koji zna svoja prava i dužnosti kao suprug i roditelj. A onda o učitelju i odgajatelju koji brine o odgoju svojih drugova i zajednice, poklanjajući im dio sebe i svoga duha, što je rezultiralo time da ga ashabi slijede i u sitnim i u velikim životnim pitanjima. Njegovi sljedbenici ga vole kao same sebe, više nego li svoje porodice i svoju rodbinu. Taj životopis nam također kazuje o poslaniku kao hrabrom ratniku, pobjedonosnom vođi, uspješnom političaru, povjerljivom komšiji i čovjeku koji ispunjava data obećanja. Ukratko životopis Muhameda sallallahu alejhi ve obuhvata sve aspekte ljudskog življenja, što Muhameda sallallahu alejhi ve sellem čini velikim uzorom svakom vođi, ocu, suprugu, prijatelju, odgajatelju, političaru, predsjedniku države i tako dalje. To je nešto jedinstveno, jer to ne pruža biografija ni jednog poslanika, utemeljitelja vjere ili filozofije ni u bližoj, ni u daljoj prošlosti. Na primjer, Musa a.s. je primjer vođe koji je izbavio svoj narod iz ropstva i dao im određene zakone i načela. Međutim, u njegovom životopisu ne nalazimo ništa što bi ga učinilo uzorom ratnicima, pedagozima, političarima, predsjednicima, roditeljima i muževima. Isti je slučaj i sa Isaom, alihiselam. On je bio asketski misionar koji je napustio Dunjaluk a da nikada nije imao ni kuće, ni imetka. U njegovoj biografiji koju danas nalazimo kod kršćana, o njemu se ne govori kao o ratnom vođi, predsjedniku države, roditelju ili pak mužu, jer on se nikada nije ženio niti je bio na čelu državne zajednice, kao što je na primjer slučaj sa Muhammedom, salallahu alaihi Sve to se može reći i za Budu, Konfučija, Aristotela, Platona, Napoleona, i druge velikane ljudske povijesti. Oni nikako ne mogu biti idealom, a ako bi i mogli, onda je riječ o njihovoj uzoritosti u samo jednoj oblasti ljudskog življenja u kojoj su se istakli i po kojoj su postali poznati. Jedina povijesna ličnost koja može biti uzor ljudima različitih životnih opredeljenja jeste Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Peto. Poslanikov životopis pruža nepobitan dokaz istinitosti njegove misije i poslanstva. To je kompletna biografija čovjeka koji je snagom svoga poziva išao iz pobjede u pobjedu, dakle ne putem mitova i čuda, nego čisto prirodnim putem. Vidimo da je u početku bio sam, pa je pozivao, našao pomagače, borio se i na kraju pobjedio. Kada mu je došao smrtni čas, Cijelo arabijsko poluostrvo je vjerovalo u njegov poziv iz ubjeđenja, a ne prisilom ili vojnim porazom. Onaj ko poznaje tadašnje običaje vjerovanja Arapa i sve ono čime su se suprotstavljali poslanikovom pozivu, uključujući tu i pokušaj atentata, znajući usto da poslanik nije plaćao svoju vojsku, ni u jednoj bici u kojoj je pobjedio, i imajući u vidu kratkoću vremenskog razdoblja od svega 23 godine, koliko je trajala njegova poslanička misija, takav će bez dvojbe spoznati da je Muhammed, salallahu alaihi veselem, uistinu Božji poslanik i da su postojanost, snaga, uticaj i pobjeda koju mu je Allah uzvišeni dao posljedica njegova poslanstva. Jer zašto bi Allah uzvišeni tako u povijesti jedinstvenom podrškom pomogao nekoga ko laži na njega? Na taj način nam sira životopis Muhammeda sallallahu alaihi veselem čisto racionalnom metodom dokazuje istinitost njegovog poslanstva. Allahu poslanik sallallahu alaihi veselem nije mogao ići kroz život drugim putem osim onog koji određuju stalni i nepromjenjivi zakoni prirode, a to je put borbe i truda. I pored činjenice da je on kod Allaha najodabraniji i Allahu najmiliji, poslanik je ipak morao proći kroz sve patnje i sva životna iskušenja. Svaki uspjeh plaćao je borbom i žrtvom, jer se drugim putem i ne može doći do uspjeha.